Добро, да, да влеземе се во темата. 7.17 ни беше централниот стих, Јован 7.17 од минатата сабота, па ја би опрошил пак од тука да продолжиме на некој начин. Јован 7.17 ој стих гласеше, значи му доаѓаат, односно Исус зборува во храмот за време на празникот Сеници,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 Че вие не можете на некој да му зборувате за Господ, за, за, за духовни работи, он не сака такво нешто. Он си сака сосема нешто трето. И ке оди во кафана, да речеме, затоа што си ја сака чашката, а не, не сака друго нешто. Или било, други работи. Мора прво да сакате да ја творите Божјата воља. И нормално и да ја творите со Божја помош, како што ми теот пат кажавме. Значи да бидете послушни на она што Господ ќе ви го каже. Токму затој ќе изборуваме во тој правец. Значи колку е битна послушноста, затоа што меѓу другото што нагласивме дела 5:32. Ајде тој стих да го повториме. Дела 5:32 гласи, вториот дел од стихот вели значи се спорува за Светиот Дух, кого Бог им го даде на оние кои што му се покоруваат. Или на оние кои што се послушни. Што значи да се покорувате? За да го добиете, да го примите Светиот Дух, треба да бидете покорни. Покорни на авторитет, во случајов Божиот авторитет. А денеска живееме во едно обшество каде што не се почитува како прво ни татковиот авторитет во семејството, како прво. Значи, Тука е ударот на гјаволот меѓу другото, значи на семејството како една основна клетка на едно обштество. А па, сакате вие луѓето да го почитуваат Господа и што Господ го кажал, значи Божиот авторитет. Не се почитува, не се почитува авторитет на постар. Живееме во такво едно општество, кај што поготово младите, мислам, ајде, ви во тие години се да кажем, нели младите, тинеджерски години или малку и подоцна, каде што ни, ништо не слушаат но живееме во такво време. Еве, второ Тимотео послание. Ајде да, да се подсетиме на оние зборови кои што толку јасно и автентично го опишуваат нашето, нашата сегашност. А ова знае го последните денови, значи второ послание до Тимоте, трета глава, од први стих. Во последните денови ќе настанат тешки времења, зошто? Од каде? И зошто ќе станат времењата тешки? Зашто луѓето ќе бидат само живи, ќе живеат сами за себе. Значи, себични, се други зборови. Сребро љупци, само фалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите. Неблагодарни, несвети, Безприродна љубов, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници, избувливи, надуени, повеќе сластолюбиви, а не боголюбиви, кои имаат изглед на побожност, значи ова се однесува пред се на верници, на, на така наречени верници, значи луѓе кои што исповедаат вера, имаат изглед на побожност, а се одрекле од незината сила. И вика од таквите тргајте се. Имаат изглед на побожност, а се одрекле од силата на таа побожност. Как? Кој ја дава силата на, на, на вашата побожност? дали вашата побожност е автентична? Дали навистина сведочи за вас как, такви какви што сте? Мислам, односно, за, дали луѓето го гледат Бога и Божиот карактер вас? Повторно, Духот Свети е тука. Духот Свети ни дава сила и за сведочење, Духот Свети ни дава сила и да се обновиме, да победиме некој грев. Тоа е се од Бога. Значи имаат изглед на побожност, а немаат Дух Свети. Духот Свети го нема. Матеј, а, а од друга страна се непокорни, нели? Погоре читавме, непокорни дури на родителите. Па зато немате Дух Свети. Оно, оно што немаат. Или немаме Дух Свети, затоа што како прво, првиот авторитет не го почитуваме, па понатомо да не збориме. И денеска имате председател на држава, е нашиот председател, кој, кој го почитува? Во кое време живееме? Да се сетиме на поранешните времења. Дел од нас живееле во комунизмот, да речеме, ајде, добро ли системот беше тако. Не само системот, луѓето беа поинакви. Луѓето беа други. Никој ништо не ти почитува. Трамп го избра во Америка, кој го почитува? Демонстрации секој ден. Мислам, добро, сето тоа е многу добро испланирано, меѓу тоа, избране, што ме избран, тој седнува на, таа, на тоа место, треба да имаш некој авторитет према него, према таа позиција. Мислам да имаш почит према таквиот авторитет, се извинам. Во такво едно обшество живееме, а камо ли Бог да е некој покорен пред Бога, да е послушен, да има почит, а без покорност, значи без послушност, немаме Дух Свети, не може Господ да ни го даде. Мате 7.21, и тој стих го спомнавме, ајде да се подсетиме, Мате 7.21. Не секој што ми вели Господи, Господи, значи, еве, изглед на побожност има дори велат, Господи, Господи, па проповедаат во Негово име, значи, ќе влезе во Царството Небесно, но оне која врши волјата на мојот татко, кој е во небесата. Значи, без послушност нема божјо Царство. Со други зборови во преод вели овој стих. Ајде да видиме уште неколку стиха. Откровение 22.14. Познат стих кој што овде си има работа со перени на облека, меѓутоа другиот преод вели многу поинако, блажени се оние кои што ги држат Божите заповеди, зашто тие ќе влезат значи тие ќе имаат право над дрвото на животот, за да можат да влезат во градот ни спортите. Кои? Они кои што се послушни повторно во превод. 144.000, они кои што ќе го победат зверот, кои што ќе извојуваат победа во последното време, повторно се означени како оние кои што ги држат Божите заповеди, е имаат верата Христова. Значи, послушни на Отецот, на Бога. Второзаконие е 10 глава, 5 Мојсија, значи. Второзаконие. 10 глава. Тука имам повеќе стихови, меѓутоа многу битни за како вовед во, во темата. Зошто е толку битна послушноста? Буквално за секој аспект од нашиот живот се врзува послушноста, дали сме послушни или не. Значи, 10 глава, 12 или 13 стих, да речеме. И така, Израеле, што бара Господ твојот Бог од тебе? Само тоа, да се боиш од Господа својот Бог и да одиш по сите негови патишта, да го љубиш и да му служиш на Господа својот Бог со сето своје срце и со сета своја душа. Како минатиот пат спомнахме, спомнавме, со сето срце. Да ги пазиш неговите заповеди и неговите закони што ти ги давам денес за твое добро. Да ги пазиш Господовите заповеди, неговите закони што ти ги давам денес за твое добро. И на вистина послушноста кон Божите заповеди, односно, тоа значи послушност кон Господа, творење Неговата волја, а, може да ни донесе благослови во секој аспект од нашиот живот. Погледнете во следната глава, 11 глава, што читаме во 8-9 стих. Затоа пазете ги сите заповеди што ви ги наредувам денес, за да бидете силни, па да ја земете во собствено земјата во која одите да ја, и да ја освоите. Најпосле за да живеете долго, во земјата за која Господ им се заколна на нашите татковци, дека ќе им ја даде, ним и на нивното потомство, земјата во која течат мед и млеко. Да бидете силни, да живеете долго. Потоа, од 13 стих подолу, Затоа ако навистина ги послушате заповеди што ви ги давам денес, и ако го любите Господа својот Бог, и ако му служите на сето, со сето своје срце и со сета своја душа, ќе и давам на нашата земја дошт во право време, на есен и на пролет, и ќе можеш да ги собираш своето жито, своето вино, своето масло, значи благослов ќе имаш и материјален. Ќе му давам трева на твоето поле за твојот добиток, така ќе јадеш и ќе бидеш сит. <coughs> да. Или од 26 стих, истата глава. Гледајте денес, ви нудам благослов и проклество, избор. Че Господ не создал по слободна волја и не ни наметнува ништо со сила, со сила и вели, еве, денес ви нудам благослов и проклетство. Па изберете. Благослов, ако ги слушате заповедите на Господа, вашиот Бог, што ви ги давам денес, а проклетство спротивното. Ако не ги слушате. Много јасно е Светото Писмо. Колко е битна послушност, значи таа покорност. Еле запишала во Христови параболи Славните можности укажени на Израел можеле да се остварат само со послушност кон Божите заповеди. Значи, благослови во секој поглед. Не само да, да, им, да им раѓа полето и да тече мед и млеко и сето тоа. Во секој поглед, само со послушност на Божите заповеди. Истото совршенство на карактерот, истата полнота на благословите, благословите на умот, душата и телото, Благословите во домовите и по линијата. Благословите во овој живот и во животот што ќе дојде, можеме да ги уживаме само ако сме послушни. Благослов на телото, благослов на душата, благослов на духот, само ако сме послушни. Затоа ни даде ни здравствена реформа, меѓу другото начин. За да имаме благослов и на телото, на здравијето. Јован 10.10 10. Што се вели ова глава, каде што се збори нели за пастирот, вистинскиот пастир на овците, за Исуса, Јован 10.10 10, вели крадецот влегува само за да го краде, предходно нели се спомнува некој што скока преку дзидот или не знам како влегува во торот, во стадото, но и да погуби. И јас дојдов, вели Исус, за себе, за да имаат живот и тоа да го имаат изобилно живот полн со благослови, изобилно, и не само овој живот, туку и, мислики на крајот и вечен живот горе на сето тоа. Во некоја друга прилика ќе зборуваме за послушноста Христова, значи како Исус буквално живеел и ја секој ден волјата на Отецот, вели во Јован 6.38. Вика, јас дојдов не да вршам мојата волја, туку волјата на Отецот. Че тој е, ни е пример. Но ќе се задржиме денеска на една изјава, која што, ете, ако ви текне, може да, да кажете кој ја дал, што и да ви рече направете. Или во другиот превод уште подобро, може би. Се што ќе ви рече, направете. Точно. Веднаш од старт, фала на Бога, значи го познаваме Словото. Марија, Богородица, ова го кажува каде? На свадбата во Кана Галилејска. Тоа е првото чудо, тоа е стартот на Христовата служба. Интересно, Исус од каде започнува и како е започнува својата служба? Нели, предходно било пустината и нели, искушенијата, 40 дена и така натаму. Постот негов. Ова ќе ни биде значи, одредница на темата. Што и да ви рече направете? Исус што ќе ви рече. Господ што и да ви рече направете. Ако сакате да бидете благословени во секој поглед на вашиот живот, што и да ви рече тој направете. Значи да отвориме во Јован 2 глава. А на третиот ден имаше свадба во Кана Галилејска и Исусовата мајка беше таму, веројатно поканета и не само што била поканета, ќе се види од текстот дека веројатно била одговорна за околу, нели, набавката на, на нештата, на... Знаете, тоа свадбите не биле по 5-6 сати, на кои што се сведоа денеска. Денеска имате во хотел свадба од, не знам, до толку, од толку, од толку, од толку, друга свадба, значи 5-6 сати. Поради во Македонија знаја да траат по 2-3 дена свадбите, ако се сеќавате на тоа време, сигурно. Барем така кај нас беше. Шатор се, се рфнуваше шатор на некој пошироко место и тука во шаторот веселба 2-3 дена. Од петок таму до недела, односно понеделник, Тоа беше, како се вика тие, благарките доаѓаат, не знам како се вика, да. Јас се още се секјавам на тоа. И баш, мислам, ми беше омилено во понеделник да отидам таму да се натртам, затоа што ќе заклучиш нешто. <laughs> Блашко, а? Така било во Израел. Повеќе денови траеле свадбите. Значи, тука требало многу да се обезбеди. Значи. Тоа било голема веселба. И Исус доаѓа да, да го подржи тоа нешто, да ја зголеми среќата на тие луѓе. Затоа што зошто дошол меѓу другото? Да ви даде живот изобилен, среќен, благословен живот. Ама ако сте послушни. И таму беше Исусовата мајка и ги повикаа на свадбата и Исус и неговите ученици. Се интересно е зашто ти биле повикани, меѓу тоа, меѓу другото, од прва глава Јован гледаме дека се пет ученика. Значи, како ги повикувал Петар, Андреј, Филип, Јован и Натанајл. Баш Натанаел е од Кана Галилејска, од тука води потеко. Па може би некоја врска имал тој со а, невестата, со момчето, не знам како и да е, и се нашле на свадбата. Елен Вајд вели тој, Исус својата мок ја открил во семениот круг во едно малечко галилејско село. Значи, од тука стартува да ја открива својата мок во, во семејство, во, на една семејна веселба и со тоа вели ја сголемил радоста на една свадбена свеченост. На овој начин ја покажал својата наклонност кон луѓето и својата желба да им помогне да бидат срекни. Во пустината на искушенијето, во пустината на искушението, не во некоја американска пустина. Ме подсети мелодијата на каубојски филм. Значи, во пустината на искушението, тој сам ја испил чашата на страдањата, дошол да им подаде на луѓето чаша на благослов и со неја да ги посвети врските на човечкиот живот. Не Господ Исус од тука почнува. И сега имаме интересна ситуација овде, Кога сврши виното, значи, повеќе денови, виното завршило. Нема вино веќе. Му рече на Исуса неговата мајка. Исус, а, Марија се обраќа до Исуса. Како што можел да решава други работи, можел може би ова да го реши, значи имал имала знаете, во текот на времето се сомневала, па се сеќавате кога оделе да го прибера тамо во покуќи кај што сведочел нели во една прилика која Исус вика кој му кажуваат еве дојдоа твоите браќа и твојата мајка тој вели не моја мајка и мои браќа се оние кои што творат Божјата воља а вие дошле да го соберат да не сведочи мислам пошто залудел така да се слушало меѓународот луд станал како што можеби некојаш и за нас велат денеска Како и да е, и таа се сомневала, смислила, дали може би они ветени од Месија, сеќавате на 12 години во храмот која го губат за време на празникот, што им вели? Кој ќе го најдат? Па јас за тоа сум, да му служам на отецот, парафразирано, нели? И сега дошло времето, тој почнал со службата. 30 години наполнил и почнал со службата. И таа му вели, немаат вино, значи. Исус што и вели, малку може би изгледа дрско, меѓутоа не е дрско. Да, да кажеш жено, во таа култура не било дрско воопшто. Тоа било искажување почет сепак. Така може би звучи на наш јазик. Е, што ја вели, значи, што имам јас со тебе, жено? Уште не дошол мојот час. Сакајќи да ја каже, има време, само што почнав со службата. Таа сакала да, тој уште тука се открие, дека е Месијата јасно и гласно да им стане на сите. тоа Исус не сакал да ја брза работата. Знаел дека времето се уште не му е дојдено. И затоа така и одговара и вели цитатот од Елен Вајт 30 години тој нези бил нежен и послушен син. Значи ова не е нешто што се личи на тоа дека не сака да ја послуша. Подосна и ке ја послуша, нели? 30 години тој беше тој нези и бил нежен и послушен син и неговата љубов не се изменила но сега морал да мисли на оно што му припаѓа неговиот отец, почнал со службата. Како син на највисокиот и спасител на светот, никакви земни врски не смееле да го одвратат од неговата мисија или да извршат влијание врз неговото однесување. Тој 30 години бил послушен на родителите, на татковиот авторитет, на авторитетот на мајката. Значи, тоа е Исус во еден таков амбиент растел. Но сега започнува неговата служба и не дозволува таа да, да му се меша многу во неговата служба. Ова е еден дел кој што им штрчи, може би, на католиците, затоа што дали, Марија ја издигнува на ниво со Исуса, па може би повисоко. Па и православните, да, точно. Но овој дел, не знам како тие го објаснуваат. Не само од учениците од Марија не била свата неговата служба, кој знае што очекувале, очекувале некој земски владетел и така натаму од него. Но и тој и кажува јасно, значи да го дочитам цитатот, како сина на високиот и спасител на светот, никакви земни врски не смееле да го одвратат од неговата мисија и да извршат влијание врз неговото однесување. Тој морал да биде слободен за да извршува Божјата волја. Тоа ми му било прво и основно. Ова е поука и за нас, велелен Вајд. Божите барања се над човечките врски од неодамна спомнав, може би, пак ќе кажам, може би паѓаме, може би некој од нас ќе падне на тие човечки врски, керка, син, мајка, татко. Но Исус вели, оној кој што ги сака, таткото, мајката, жената или било повеќе од мене, кој, тој не е достоен за мене. Чи на прво место треба да не биде Бог. Овде Исус јасно и дава до Полека. Но не значи дека нема да ја послуша подосна, Таа го знае тоа, значи има некоја вера и што вели во следниот стих? <clears throat> Иако тој одговорил, уште не е дошол мојот час, неговата мајка им рече на слугите, значи она веројатно било као одговор, нали, што знам, на, на тие кои што требало да набават се што треба за свадбата, им вели, што и да ви рече, или се што ќе ви рече, направете. Пазде, овие зборови, Ова е клучот за на безграничните благослови. Че значи, Господ има цело небо на благослови, вика Елен Вајд во еден друг свој цитат, и едва и чека да ги истори врз нас. Ама тоа зависи од нас. Ако што и да рече правиме, еве ги благословите. Тука е проблемот, што ние често пати не го слушаме него, ама слушаме некој друг, трет или па највеќе своја памет си го слушаме. што и да ви рече направете. Клуч, овие ови се клуч на безгранични благослови. Господ таман работа, он сака да имаме изобилен живот, богат живот, полн живот, со благослови, со радост, со среќа. И потоа, вели, таму имаше шест камени садови, според прописот на јудејското мијење, што собираа по две до три мери, значи садови кои што обично се полнеле со вода, нели, за да се користи во тоа обредно мијање. И количински ова се, не знам, некој 50 литра, нека се да речеме, не знам точно, не се бавев со тоа, меѓутоа тоа е голема количина. Да, може би 80 до 100 во ред. И одма да кажеме, мислам, ние, е, е јасно дека тоа било шира, тоа не било вино. Тоа било грозов сок, со други зборови. <laughs> на ова многу би се радило брат Јани, тоа и јас, затоа што и мене ми омилен <laughs> сокот од грозија, да направи Исус вакво едно чудо, <laughs> да, да наполни 100 литра сок од грозија. Наистина, само по себе е многу, многу убаво, но што, што вели? Исус им рече на слугите, што им вика? И овие сега послушуваат, како што ќе им рече? Како што ќе ви рече, така направете, им рекла мајката негова. Да, верувале, точно. И биле послушни. Наполнете ги садовите со вода. Иеко овде тоа стои, веројатно им рекол догоре, затоа што они догоре ги наполнили. Догоре до врв и ги наполнија догоре. Знаете што значи ова сега? Догоре. за да имате полни благослови, треба да се што ќе ви рече да направите. А Исус кога вели догоре, сака да каже дека толку даржлив, тоа е мерката на неговиот благослов, која сака тој да благослови догоре. Прекумерно. Таков е нашиот Бог. Догоре. Тоа е мерката на благословот. Ја да се посетиме во втора цареви четврта глава на една вдовица тука, со Елисеј, секавате, не? Четврта глава, втора книга Цареви. Жената на еден од пророчките синови, знаете од тие пророчки школи што тојаш постоеле, го замоли Елисеја вака. Твојот слуга Машми умре, а знаеш дека твојот слуга беше се боеше од Господа. Сега дојде заемодавачот за да ми ги земе децата, двата сина се видувам, и за да ги направи своји робови, затоа што не можела да да се раздолжи, веројатно. Така бил законот. Или се и рече, што можам да сторам за тебе? И вика, кажи ми, што имаш во куќата? Ова, сега ме подсетува на она, која Господ му вика на Мојсија, што имаш во раката, се кјавате зборувавте. Доволно е тоа, стапот, доста е тоа што го имаш. Тоа стави го на располагање, предемуваме го Господа. И Елисеј вели, кажи ми што имаш во куќата. И таа одговори, твојата слугинка нема ништо во куќата, освен врчва со масло. Само тоа. Добро, доволно и тоа. <laughs> Тогаш рече, оди, позајми од сите своји соседи празни садови, но нека не бидат премалку, значи колку што можеш. Господ кој благослова, благослова, значи догоре, највеќе. Колко што можеш, толку донеси. Потоа врати се дома, затвори врата за себе и за своите синови и нале и масло во сите тие садови и полните става ги настрана. И таа си отиде од него, ми ја затвори вратата за себе и за своите синови. Тие ги подаваа садовите, а таа ги полнеше. Од ова врчва со масло, кој знае колко се наполниле, немаме бројка. ми тоа. и кога се наполнија садовите, таа му рече на својот син, подај ми уште еден сад уште има. Ама тој одговори, нема веќе садови. И маслото прекрати. Замисли се, ако имало садови, понатаму ќе се полнеле, ќе се полнеле. Кој знае кога ќе се наполнеле? Ова е благослов од Божи, видите. Како Господ благослова? До горе, до врв, изобилно. Или ајде да отвориме во второ послание до коринќаните. Некојаш, мислам дека читаме овие стихови за собирање дар, кај што, се спомна, кај што е спомната дарежливоста на македонците. Тора, цареви, со ова треба се гордееме, мислам, ако тоа е една слика и за нас денеска, нормално. Тора книга, цар, а, втора коникјаните се извинувам, осма глава, од 1 до 4. Ви известувам, браке, значи, што кажува Павле овде, за Божијата благодат дадена на црквите во Македонија. Дека, иако во многу неволи, со кои беа искушувани, немата преумножена радост и, длабока, и длабоката беда, значи бедни, покажа преизобилно богатство на нивната дарежливост. Преизобилно беа дарежливи. Зошто сведочам дека според своите можности, а и преку нив, преку своите можности. Зашто сведочам дека според своите можности и преку нив дадоа доброволно и не молеа многу да им ја укажеме милоста да можат да учествуват во службата на светите. Даваат, даваат, дарежливи беа македонците преку мера Затоа што Господ, <laughs> Господа да го примили, кога Господ делува вашето срце, затоа што Господ е таков, тој сака изобилно да благослови. До горе нема мерка за него, би кажал. Сега се вратиме во Јован, втора глава, значи на свадбата. Ги наполниле садовите, И се овде не се бавиме со тоа, не знаеме дали виното одма стана, мислам водата се претворила во вино, во садовите или присипувањето не е ни тоа толку битно. У чашите, мислам дека во еден од филмовите за Исус, кога ја сипува водата во чашите, па оденеш ке поруменеш и ке станеш, мислам, нели, она а, боја на вино ќе добише, не е битно. Значи, наполните, наполниле. Тогаш им рече, сега нацрпете и однесете му на старосватот први. И му однесува, која старосватот вкуси од водата, претворена во вино, а не знаеше од каде е. Да, тој не знаеше. Ама кој знае? Слугите, оние кои што постапија како што Господ им рече. Кога ќе добиете благослов во животот, некој било каков материален, било што, ќе знаете дека е од Господа за тоа што сте постапиле како што тој вика. Да, ако било, веројатно и она била таму, не знам. Како и да е, тогаш им рече, значи му донесува која кога од вкуси од водата претворена во вино, не знаеше од каде е, но знае слугите кои што црпе од водата. Го повикаа младоженецот и викаат, аха, ти најдоброто вино го чуваше за на крај. <laughs> Поентата е таа, ако ние имаме вера, вера покажале овде, ако сме послушни, значи, ако сакаме да ја твориме Божите волја, и ако постапиме според се што ќе ни каже, и тоа да го направиме, благословите се неодминливи. Во секој поглед. Проблемот секојаш кај нас, заради недостаток на благослови во било кој поглед. Е сега некојаш, како што и вчера читавме во книгата Последните настани, некојаш некои ситуации во животот ни се несватливи. Колку е да се трудиме да му служиме на Господа, па некојаш не снојат некои у некои ситуации, мегуто Господ знае. И вчера читавме дека некои работи дури на небо. Ке ни се објасна зашто било тоа така и пак било за наше добро. Пак било за наше добро. Господ знае што е за нас најдобро. Сега интересно е овде Исус од виното направил од водата направил вино. Значи не е проблем за него, може и од камењата да направи леп, нели во пустината. Затоа и гелот го кушал со тие зборови. Јас и вие не можеме такво нешто. И зошто Исус не направил, не го претворил, не ги претворил камењата во вино, а, <laughs> извинувам се беше, во леп, а овде, овде го направил тоа за да ја зголеми а, радоста, среќата на луѓето, меѓутоа и Исус секојаш кога прави чудо, не го прави за своја корист. Нигде не го најдете тоа. Секојаш прави чудо, кој што ќе биде на благослов на другиот и пред се за негово спасение. Сетете се на Ирод, е, имаме ситуација, Ирод, кога доаѓа Исус на времето на ова четвртокот, или вечерта, према петокот, она судење кога се одвива, и Ирод се исмева пред него и ајде направи некоје чудо, ете слушаме за тебе, вака така. Исус не направил никакво чудо, ни пред Ирод, ни пред сите тие присутни таму. Зошто? Елен Вајд кажува зошто. Немало никаква корист да направи чудо. Тој би направил, ако имало корист, да бидат осведочени, да се покајат, да да се осведочат преку тоа, значи да, да се спасат, но немало корист. Било прекрасно за нив. Исус секојаш кога прави нешто, прави за полза на другиот, никојаш за своја полза. И нормално не паднал на искушението. И сега да отвориме во Лука пета глава и тука ќе завршиме со еден исто така прекрасен момент. Лука пета глава од први стих. Еднаш доека народот се притискаше кон него за да го слуша Божјето слово, мнозина значи се притискале и слушале Божјето слово, меѓутоа малкумина го послушувале Божјето слово, Били извршители. А тоа е благословно, че го извршуваше. А тој стоеше при Генисарското езеро. Виде два кораба покрај брегот. Рибарите беа излегле од нив и ги плавеа мрежите. Чи значи, два кораба, гледа. Ги плава мрежите, ништо не уловиле таа ноќ. Кога се обично се очекува најдобар улов, ноке. Тој влезе во еден од кораб, од едниот кораб кој беше Симонов, значи на Петар, го замоли да го оддалечи малку од копното че значи, професионален рибар. Симон си има свој чамец. Потоа седна и го поучуваше народот од коработ. Значи го користи коработ за да биде видлив за сите, на некој начин се далечил малку да го гледаат сите, да им сведочи. А кога прекрати да зборува, му рече на Симона, «Значи, тоа е ден, бел ден сега, одвесла и кон длабокото и фрли ги своите мрежи за лов. Петар што вика? Петиот стих. Му одговара и му веле, учителе, цела ног се трудевме, тогаш кога најмеќе се факја риба, па ништо не уловивме. Ама, сепак покажал вера, и како следи стикот, цела ног се трудевме, ништо не уловивме, но на твој збор ќе фрлам мрежата. На твој збор, како што ќе кажеш, така ќе направим, ќе направам. И нешто изваделе богат улов, туку токав улов, што и другиот кораб го наполнија, па ќе потонеле за малку. Така пишува. Видите какав е благословот од Господа. Ке потонеле дори од благослов, од уловената риба. Петр се шокирал овде и таа негова не, мишла понизност и паднал пред Господа и вели, јас сум недостоен. А Исус му вели, тука ќе да направам ловец на, на луѓе. Епа, зашто ние, наводници, тешко ловиме луѓе и треба да се запрашаме тука. Дали ние постапуваме онака како што Господ кажува? Ти благослов во секој поглед доаѓа ако постапиме како што Господ вели, како што нели Марија им рекла на слугите. Како што ќе ви рече така постапете. Се што ќе ви рече така постапете. Петар овде вели, ама ја не верувам, цела ног сега тука ловивме, ништо не ловивме, ама еве на твој збор, значи ти како што кажеш, така ќе направам. И Оловот бил тука, благословот е тука. Господ сака изобилно да не благослови, но ние треба да бидеме послушни. Нека Господ ни даде сила за тоа и благословите ќе дојдат во секој поглед. Амин.